всі баби брехухи і пліткарки. Жодному їхньому слову не можна вірити. Горобець цвірінькне, а вони гармата вдарила, заперечила Раїса. Це правда. Баби схильні до перебільшень. І одній вірити не можна. Але коли багато людей приносять однакові вісті, то варто чи ні про них подумати? Ну і що ти будеш робити з цими вістями? кепкувала Раїса. У конверт запакуєш і до Москви пошлеш? Саме про це я і думаю. Я хочу, щоб з сьогоднішнього дня ми стали групою розвідників у тилу ворога. Згода? Дурниця, мовила Раїса. Роздобути толу, принести його в мій буфет, приправити довгого гнотика і піти, так, щоб уночі весь готель люкс з баром, рестораном, офіцерами і їхніми полюбовницями до Бога хвалою пішов, це можливо. І про таку операцію я вже думала. Звичайно, нікуди не втечеш. Гестапо все одно зловить і закатує. Але то вже від удачі залежить. А от щоб ми могли стати розвідниками, готель люкс підірвати це теж непогана ідея, сказала Галина. Але я думаю про більші масштаби. Зв'язку ж у нас нема, нагадав Іван Журба. По-перше, треба кожному вирішити для самого себе питання. Згоден він бути партизаном-розвідником чи ні? Я згодний, не вагаючись і миті, відповів Іван. Дитячі іграшки, сказала Раїса. Оголосила себе людина розвідником і радується. Не так це робиться. А як? Ти не згодна? Ні, я цілком згодна тільки не вірю в можливість зв'язатися з Москвою. Конкретне завдання підірвати люкс мені більше подобається, а організація це добре. Значить, вважаємо, що групу організовано. Хто командир? Ти, звичайно, сказав Іван. Гаразд, погодилась Галина. Група існує, командира призначено комусь із нас доведеться через день-два не пізніше поїхати у відрядження. Ви правильно говорили. Яка ж розвідка без зв'язку? Де ми можемо налагодити зв'язок? Тільки в лісах, через партизанів. Отже, післязавтра я вирушаю туди. І партизани просто повісять тебе на першій ліпшій осиці, як звичайнісінького провокатора, підісланого німцями, заперечила Раїса це дурниці. Повторюю, ти граєшся в розвідку. Туди поїду я, сказав Іван. Мене не повісять. Думаєш, як безрукий, то вже й від усякого лиха застрахований, не вгавала Раїса. Але тобі, може, й повірять. А взагалі все це дурниця. Ну, скажімо, узнали ми, що в Старогорськ прибуло п'ять нових дивізій. Подія ваги першокласної. Що ж ти, у Брянські ліси діставатися будеш, щоб партизани цю звістку до Москви передали? Та доки ти до них доберешся, від дивізії тільки спогад залишиться, і втратить твоя звістка будь-яку ціну. Все це дитяча гра. Я згодна, групу організовано, старша в ній Галина, і перше наше завдання підірвати готель Люкс. Зловить чи не зловить нас гестапо невідомо, але коли й зловить, то загинемо, знаючи, що недаром життя на землі прожили, дали таки Гітлеру прикурити. Я поїду до партизанів, сказав Іван. Ні, відповіла Галина. Їхати не треба, тобі не повірять. І надовго замислилася, розколочуючи ложечкою у склянці неприродно рудий, несолодкий чай. Гаразд хвилин через п'ять мовила вона. Хотілося б зробити щось більше, значніше, але коли це неможливо, подумаємо про готель люкс. Тільки треба вибрати мить, коли там і справді буде повно офіцерів та генералів. Це не так просто, усміхнулася Раїса. Готель посилено охороняють. Кожного з нас, перед тим як пустити на кухню, обшукують. В усі кишені й сумки заглядають. Жінок спеціальна дама перевіряє. Колись у концтаборі Заксенхаузен наглядачкою була і дуже з того пишається. Вони зовсім не такі дурні, як нам хотілося б. Але це все-таки річ можлива. То туди по дрібочці, по сірниковій коробочці проносити можна. Іване, ти людина військова, освічена. Скільки треба толу, щоб готель із землею зрівняти? Іван Журба уявив садову вулицю, триповерхову кам'яницю готелю, збудованого ще до революції, узяв олівчика, щось прикинув на папері, закреслив нервово, потім знову написав Думаю, що сорока кілограмів вистачить. Що? Очі Раїси мало на лоба не вилізли. Майже три туди? Ну, може, тридцять, але ніяк не менше. Отакий він слабкий тол.